Вітряк. В дитинстві я ставив питання собі, та й в юності часто запитував в себе знайомий вітряк на високім горбі. Він хрестить землю чи хрестить небо. А потім, проживши багато літ, пізнавши і чорта, і Бога, збагнув я. Вітряк, мабуть, хоче в політ і довго хрестить себе самого.